บุ๊กทูเก้าสิบเจ็ดนาบาโดฮาฟต์คำสันธานสี่ฮอรูฟรับต์ชฮอร์เขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่บ با وجود ا เทเลวิซิอ ی و ن روشن บูด او خوابش برد เขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้ว با وجود اینکه دیر وقت بود او ماند เขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้ว با وجود اینکه قرار داشتیم او نیامد โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ تلویزیون روشن بود. با وجود این او خوابش برد. ดึกแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ دیر وقت بود. با وجود این او ماند. เรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา ما با هم قرار ملاقات داشتیم. با وجود این او نیامد. ทั้งๆทที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถ با وجود اینکه گواهی نامه رانندگی ندارد او رانندگی می کند ถึงแม้ถนนลื่น เขาก็ขับรถเร็ว با وجود اینکه خیابان لغزنده بود او با سرعت رانندگی می کند เขาขี่จักรยาน ทั้งๆทที่เขาเมา با وجود اینکه مست است او با دوچرخه او ندارد. با وجود این او رانندگی می کند. ทั้งทั้งที่ถนนลื่น เขาก็ยังขับรถเร็ว خیابان لغزنده است. با وجود این او تند میراند. เขาเมา แต่เขาก็ยังขี่จักรยาน او مست است با وجود این او با دوچرخه می رود เธอหางานไม่ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย با اینکه تحصیل کرده است او کار پیدا نمی کند. เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตามเบออิูดาร์ ک อรัดเปดูช د ب ร์เนมีราวัดเธอซื้อรถ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตามบอ با اینکه ู و پ ดอรัดม د ชินมีคารัดเธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว แต่เธอก็หางานไม่ได้ او تحصیل کرده است با وجود این او کار پیدا نمی کندเธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ او درد دارد با وجود این او به دکتر مراجعه نمی کند เธอไม่มีเงินแต่เธอก็ยังซื้อรถ او پول ندارد با وجود این او یک خودرو میخرد.